După sunteți de lumină și viață și izvorbiu înțelegător, Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, bun drept înțelegător, stăpânitor, curățitor de păcate, Dumnezeu și Dumnezeitor, focare din foc cede, grăi dor de daruri, prin care le toți prorocii și dumnezeiești apostoli, împreună cu mucenii s-au încununat, străină auzire, străină vedere, foc ce se împarte,